Bai, pozik, baina kasu egin behar da, bigarren itzulia bada, beste naz e, eh, gaur egun bai, biziki pozik gira, eta bon, lehenak gira, baian gibelean e, eh, dira, eta bon, ikusiko dugu e, bigarren itzulian. Justuki bigarren itzulia aipatuz, 2008an, e, unia goxekoek, sustengua eman zizueten, elkarrekin joan zineten bigarren itzulira, bien emaitzak batzen balin baditugu, Behoita maja pasatzen duzue. Mm -hmm. Ebe, aurten bakarik eh, bakarrik jaten gira. Hori da, merdin eh, skup bat, baina eh, aurten bakarik bakarrik ateratzen gira. Ez duzue aliantzarik luchtun? Ez, bat ere. Zertan izan da desadostasuna? Barkatu? Zertan izan da desadostasuna bigajen itzuliari begira? Ebe, guri ideiak hor ditugu, azkarrak dira, badakigu, e, jan jelusada, piskat, e, eh, ez, ez dakigu, zehingo dute, e, eh, eskuin aldean, mehan pentsatzen dugu, arrazoina dugu, eta konfientzia bat dugu, mestenaz. Baina, zeziltzen oh. martenekin, aliantzarik ez lortzeko, ez ukaiteko aliantzarik, nun gertatu da desarostasuna, zue aldegin diezue, sustengoa, hoiek ez duen emana izan? Ez, ez, ez, ez ditugu ikusi, e, bilkuratik ateratzen gira, Eh, gure bilkuratik, gure artian, eta denak bozkatu dugu bakarik eh, bakarrik, uh, bakarrik zatea. Destenaz, uh, hola segitzen dugu. Hor arriskoa duzuela ere eskuina batzen bada alkarrekin, zuen ez gehiengoa eskuratzea bigarren itzulian? Arriskoa baian badakigu eskuina bi taldeak ez dira baterea dos, uh, eh, etxaiak dira haien artean, bakarrik eh, ebe bat eh, talde bat uh, usten du, talde bat uh, jaten bada, berdin bai arriskoa bada, baina guk logikoak gira gure ideiaekin, eta oftakotz Uh, autu hori hartu dugu.